Càpsules musicals amb Rafael Corbí, Tanya Tucker en directe. Well, I don't know if they let cowboys in. Tanya Tucker és una cantant americana, una d'aquelles poques eh, que va triomfar sent una criatura i que ha conservat la seva audiència i el seu èxit a través dels anys. No tothom pot dir el mateix. Va néixer el 10 d'octubre de l'any 1958 a Seminole, a l'estat de Texas, cantant de country i de country outlaw, nascuda com a Tanya Denise. Va debutar a l'edat de 13 anys aconseguint el seu primer èxit amb la cançó anomenada Delta Town. Just let to Aquella cançó li va obrir les portes, una cançó escrita per eh, Larry Collins i per Alex Harvey i que va ser un top 10 per aquella noia, per aquella nena pràcticament, que debutava amb aquesta cançó, el Delta Town. Well, I once was lost, oh, but now, now I'm found. Well, I was blind, but now I, I see. Delta Dawn, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by. And did I hear you say he was meeting you here today to take you to his mansion in the sky? Estem escoltant la música que pertany a l'àlbum Life from the Troubadour, un àlbum que es va publicar l'any 2020. Els enregistraments fets a l'octubre de 2019. D'ençà d'aquell Delta Down, que aquí escoltem en la versió en directe, ja amb la seva edat, aquests 62 anys que té actualment quan estem oferint-vos aquestes cançons. Ha contingut tenint molts d'èxits a través dels anys, incloent-hi diversos premis de la Country Music Magic Association i altres èxits, com per exemple aquella cançó del 1973, que també va versionar aquí en, en directe la peça anomenada What's Your Mama's Name. Never took the time to buy me young A man dues cançons eh, fantàstiques de la seva carrera van ser l'èxit del 1975, Lizzy and the Rain Man, que no es trobava inclosa dins eh, d'aquest àlbum en directe. Després, el 1988, eh, també va, trobar, va triomfar amb la cançó anomenada Strong Enough to Bend, un altre dels èxits històrics de Tanya Tucker. Out in the backyard That never has been broken by wind It was not long enough to be For years we stayed together As lovers and as friends What we have will last forever Si haguéssim de destacar alguna altra de les cançons que ens ha ofert al llarg dels anys, eh, també ho faríem amb el tema del 1992. Tanya Tucker va triomfar aleshores amb el Two Sparrows in a Hurricane. Aquesta cançó tampoc es troba inclosa amb aquest àlbum directe que estem repassat, però sí que ho és, eh, i és una altra de les grans cançons de la seva carrera, aquell Blood Red and Going Down. Bring my flowers now Temes de Tanya Tucker, que avui destaquem amb aquesta càpsula musical a través de la nostra emissora. Daddy said, now come girl, we headed down the road to Augusta. And baby through his clenched teeth, he called mama's name, and then he cussed her. He said, girl, you're young, Some dude has come along and stole your mother. Oh, but you can't steal a willing mind, cause mama's always looking for a lover. Tania Chaker, magnífica, que al llarg dels anys ha obtingut més peces destacades i àlbums recentment, que també a la seva edat han aconseguit èxits eh, com el disc del 2019, el While I'm Living, que va guanyar un Grammy per millor àlbum de country, i també per millor cançó de country com a compositora per aquesta cançó, la qual tanquem la paradeta amb aquesta càpsula que l'hem recordat en directe. Tania Chaker, cèlebre artista americana, amb Bring My Flowers Now. I don't spend time, tears, or money on my own breathless body. If your heart is in them flowers, bring them home. All the miles cast a long shadow. I take a couple back if I could. I'd have learned to play guitar. Tell my daddy more I love him. But I believe, for the most part, I done good.